tiče poglavlje, poglavlje kod Haridija, jer su oni ogranac Haridija, jel da? E, I iće samo po slovo i odmah je što pronaći, inša Da ne, znači da ne, da ne ulažemo sad puno vremena u odgovor. Uglavnom, ono bavi, to je to. Samo što oni imaju neki svoj poseban politički sistem po putem kojeg su uredili znači, funkcionisanje njihove zajednice. Oni dan danas su na vlasti u Oman. Oman. Oni su i dan danas sa nekim šarenim šalovima na glavi i kad pričam ima one američke puške M16 imaju ispred sebe i sa nekim krivudavim noževima. To su Haridije, to su u Ibadije. Oni su na vlasti u Oman. Oni su na vlasti, ali ima i braće e, sunija, razumeš, samo u Oman. Samo će naši odgovor o Ibadijama u detalje, inša Allahu znači enciklopedije islama, doktor Manija el je pisac, jel da? Dobar čovjek koji je prije jedno 4-5 godina stradao u saobraćajnom udesu u Rijadu tamo, u onoj saudijskoj državi tamo. Ono, ovaj, ne zamjeram osta. U redu je potpuno osposob. Srha se sjedi ti ovdje. Kad je obaveza, obaveza. Ako Bog da biti različenje, pa Inša Allah, inša Allah, inša Allah. Eto, nadamo se inša Allah, dok vam idući put dođemo ovdje drugi put, da to sve bude spremno inša Allah. Inša Allah, ako Bog da Allah podari. Amin, Allah. Ako ste iskreni, gospoda će Subhanahu wa ta'ala pomoći. Abdullah ibn Mubarak, rahmatullahi alaih, kaže, ako se u jednom džematu potrefi čovjek sa neiskrenim nijetom, kaže gospodar Subhanahu wa ta'ala neće dati beričeta u tom dijelu. Tako da ovo što ste dosta postigli, ovo je zajedničkim trudom. Onog momenta kada bude počelo nešto da koči, jel da? Kad bude počelo kočiti nešto, e onda ćete sjesti bizni lahitara kao braća i ajde da se dogovaramo. Ima to neko nešto tu, jel nekome nešto u srcu stalo, jel neki crn negde u boden, neko hoće da kaže nešto, pa neka se sve izvadi na vidjelinu, inša Allahu ta'ala, i kad vidiš ono sutradan, mašala, mjesec dana mučili se krov da postavimo, rešili smo problem te večeri, sutradan krov, mašala, već gotov, samo do akšama, jel, kao prvog dana.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 najjasnije čitajte od Kur'ana ono što vam je najlakše čitajte on od Kur'ana ono što možete najbrže prihvatiti. Jel da? To je ono mate jesere milet Kur'an. Znači, šta ti je ovako od Kur'ana? Ono što možeš najbrže prihvatiti. Ono što možeš najbrže shvatiti. A ne kao što novotari kažu, dovoljno ti je za valjanost namaza proučiti Fatihu, a ne kažu da je Fatiha vađit, jel? dovoljno ti je za, valjano samo za proučiti fatihu, ali ne kažu da je vađib, jel? I kažu, i dovoljno ti je proučiti tri manja ajeta. Neki idu u krajnost, kažu nije samo dovoljno to, nije to uslov, može samo proučiti elif la min, i ono Allahu akbar. Kao u Ramazanu je to trad i to ovdje kod vas običaj. Pročite, pročite Sendija Fatihu i odmah elif la min, Allahu akbar nije to ono što ti je najlakše od Kur'ana. Najlakše od Kur'ana je ono što ti možeš najbrže u dotičnom trenutku prihvatiti. Ono što možeš naučiti. Ono što ti možeš ispuniti svoje srce i svoju dušu. Da to ovlada tobom. E predajete deberuna Kur'an, kaže uzvišeni, zar oni ne razmišljaju o Kur'anu? Zašto govorimo o Kur'anu, braćo? Zato što kod mnogo ljudi ima pogrešno izgrađen pristup čitanju knjige gospodara Subhanahu wa On čita Kur'an, ali ga ne razumije. On ga razumije, ali ga ne shvata. On ga shvata, ali ga ne prihvata. On ga prihvata, ali ne želi da ga oživi. I to su sve svojstva novotara, To su sve svojstva bolesne duše. Kada ne može shvatiti poruku gospodara Subhanahu ta'ala, kada ne može shvatiti ono u što se poziva, kada duša nije sposobna da razumije riječi milosti gospodara Đelešana. A ako duša nije sposobna da razumije mi, riječi milosti gospodara Subhanahu wa ta'ala, takva duša neće biti sposobna i da prihvati šta? Da prihvati riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Koje su to riječi? Inni la estakfiru Allahe fi jevmin ektara min seb'ine marra. Ja tražim od Allaha oprost za svoje grijehe više od 70 puta dnevno. Šta je to? Pa to je znanje pravog čitača Kur'ana. To je znanje ili to je stav onog čovjeka koji je izgradio pravilni pristup čitanju Kur'ana. A ko te može bolje toga me naučiti od poslanika sallallahu alaihi wa Niko! I to je zakon koji treba postojati u tvojoj duši. Da ne možeš disati bez Kur'ana, da ne možeš hodati bez Kur'ana, da ne možeš govoriti bez Kur'ana, pa da ne možeš čak i na kraju krajeva sanjati ili krenuti na spavanje bez Kur'ana. Jer znate svi, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, da je čak i san jednog vjernika, jel da, njegov šta? Ibadat. Zašto je njegov ibadat? Zato što on živi postojano, živi sa knjigom svoga gospodara. Živi sa riječima gospodara živi sa onim u što ga gospodar Želešanu poziva. Započinje jutro sa zikrom, dan mu se nastavlja u spominjanju gospodara, da bi i na kraju završio dan sa zikrom gospodaru subhanahu wa ta'ala. Bismeke rabbi wa da'atu džembi, u ime sam svoje gospodaru, ovaj svoj Bog položio. Gdje naleže? إن أمسكت نفسي فارحمها أقوم يدو زجدوشو ti je se smiluj وإن أرسلتها A ako je ti pošalješ negdje u onom svijetu koji je nama nepoznat, jel da? Fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihim. Čuvaj kao što čuva svoje dobre i iskrene robove. Jel da? Čuli ste o, o, o, o komentaru ovog hadisa što mi nije sada tema. Jel da? Hoćemo da kažemo da je duša vjernika naviknuta na šta? Duša je vjernika naviknuta na ibadet gospodara subhanahu wa Nema ti druge osim riječi gospodara u svojem životu. Ako stvar i tako, ako si prihvatio da riječi gospodara subhanahu wa ta'ala budu vodilja u svojem životu, onda će ova vodilja biti i šta? Vjernica. Nije moguće da ti smatraš da te nešto može voditi kroz život, a da ti ne daje smjer kojim se kretati. Ovdje pada ko? Ovdje pada čovjek koji ne zna, ne shvata, nije mu jasna slika šta Islam traži od njega, nije mu jasna slika u što ga njegov gospodar Subhanahu Tala poziva i nije mu jasan način života koji treba doterati do kraja u robovanju gospodaru subhanahu wa ta'ala. Ovdje padaju novotari, braćo. Ovo je moment kada se oni prihvataju novotarija. Prihvataju se nečega lakše. Prihvataju se nečega što e, prilagođenije. Prihvataju se nečega što više odgovara njihovom mentalnom sklopu, ali ne odgovara nikako onome u što gospodar subhanahu wa ta'ala zove insana. A u što zove gospodar subhanahu wa ta'ala insana? U potpuno odricanje od onoga što nema veze sa Allahovim zakonom i u potpuno sjedenje i prihvatanje sunneta poslanika sallallahu alaihi wa Ti čitaš gospodara Jalla wa Ala, počastio te je da komuniciraš sa njim, da razgovaraš, da čitaš njegove riječi. Wallahi billahi tallahi, nema veće časti od vjernika, za vjernika od ovoga. Vidiš jadnika, dunjavučara, ili neko e, kad treba da se sretne sa nekim važnim čovjekom u njegovom životu, ma se doceriva, ma se sprema, on se priprema, nije cijele noći propao, nije oka sklopio. Zašto? Sprema se dosta i utisak. Znaš ono šta će reći, kako će reći, hoću li ostaviti dobar utisak, neću ostaviti dobar utisak. Dunjavučar, to je Vidiš sa druge strane novotara koji se udalio od suneta poslanika sallallahu alaihi wasallam ima sutra susret sa nekom važnom vjerskom ličnošću. A danas kada spomeneš vjerska ličnost, to ne, ne odskače puno od e, ono političke ličnosti, jel da? Vidiš ga i on se cijelo već doterio. Čak mašala, toliko je dobar jednik, toliko ima jakina, Toliko je ubeđen gospodara Subhanahu wa ta'ala što će on, mašala, sve večeri i istiharu klanjati gospodaru uputi me šta da mu kažem kako da se ja ponašam pred njim. I da kaže ja sam ba istiharu klanjao. Ja znam šta sam rekao tamo. Sa vjernikom stvar nije tako. Sa vjernikom šta? Stvari ne je tako. Vjernik zna da ono što čita od Kur'ana jeste ono što mu puni život kada čitaš Kur'an, znaš da ti Kur'an daje život, daje ti energiju. I svaki musliman treba srpiti svoju životnu energiju, svoju životnu sposobnost, svoju pamet, svoj kapacitet. Treba crpiti iz čega? Treba crpiti iz Kur'ana. Kul in kuntum tuhibuna Allaha fatabijuni yuhibbukum Allah. Kaže uzvišeni, reci Muhammede, obavesti ove koji zagovaraju da te vole Obavijesti ove koji se pozivaju, maša Allah, mi, ne poslanika, ali sa, a šta to vi a šta smo to mi? Meni neki dan, mada će ovo ostati snimljeno, inšala, ovi moji neće čuti <laughs> samo. <laughs> Kaže meni, ona nena moje hanume, kaže, Allah, kaže, ti, kaže, tu nešto, kaže, govoriš o islamu, Kaže, od kako si došao, nisam te vidio ni jednog da klanja sunet, ali neka, kaže, to je tvoj problem. Kaže, ja volim tog pegambera, ali kaže, ja idem da klanjam sunet. Znači, oni vole pegambera, sallallahu alaihi wasallam. Je tako? Oni idu da klanjaju sunet. Ali mi ne volimo pegambera, sallallahu alaihi wasallam, zašto? Zato što ne klanjamo sunet. Po strani što ne znaju propise i hukmove o musafiru, jel da? nego to je još jedna dobro izražena strategija, jedan dobro osmišljeni plan da šta? Da se kod ljudi stvori slika učmalosti i jedne misaone psihološke utučanosti, da šta? Da ti moraš da djeluješ onako kao što ti je neko odredio u nekom Ilmihalu 1750 od stoljeća. A ono u što te gospodar subhanahu wa ta'ala poziva, šta? Da ne smiješ o tome da razmišljaš i da ne smiješ oživjeti sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallam u zajednici u kojoj živiš. Tamo gdje djeluješ, tamo gdje se nalaziš. Zašto? Jer oživljavanje sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam sa sobom nosi revolt ljudi. Sa sobom nosi šta? Sa sobom nosi njihov gnjev njihovu sržbu. Međutim, ništa od toga ne vrijedi i ništa od toga nije opasno ako si ti iskren sa gospodarom subhanahu ta'ala, ako si ti pomagač Allahove vjere, ako si ti sebi u duši i srcu stvorio predstavu onoga u što te gospodar subhanahu poziva i želiš da pobjediš i uđio su vječne blagodati kod, kod gospodara Đalla Ala na uštrbu onima kojima svojim djelom, riječima i načinom tvoga života dokazuješ da sam se ja odrekao ovoga svijeta, odričem se i od onoga na čemu ste vi. Zašto? Zato što želim da me moj gospodar Subhanahu wa voli. Jer ja zaista ne zagovaram jezikom da volim poslanika, ali salatu Ja čitam kako me moj gospodar poziva. Ako vi Allaha volite, mene slijedite, ja ću ga slijediti u svemu i svačemu. Zašto? Da bi mene gospodar zavolio i da bi mi grijehe oprostio. A to je jeste smisao ljubavi prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I vidiš poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa kako se u muć muči. Osjećate li nešto da vam se slično dešava, brate? Osjećate li da se nešto slično dešava? Ja sam rekao, braći, juče, ja vallah i osjećam. I kažem gospodaru subhanahu wa ta'ala, zahvaljujem na tome što sam došao do jedne deređe u jednom periodu svoga života, da zaista osjećam pa makar i jedan trun onoga što je moj poslanik sallallahu alaihi wa osjetio. Bio je proganjan, ti si proganjan. Bio je vrijeđan, ti si vrijedan Bio je ponižavan, ti si ponižavan. Bio je omalovažavan, ti si omalovažavan. Sve je to doživio, mi samo kroz te faze prolazimo. Imamo školu u poslaniku sallallahu alaihi Je tako? Ovo nije govor mržnje, ovo nije govor putem kojeg mi objavljujemo džihad protiv nekoga, naprotiv mi se nadamo gospodaru subhanahu wa ta'ala da će nas on učiniti upućenim i onima koji će druge upućivati. I molimo gospodara subhanahu wa ta'ala da one koji nisu saznali istinu uzvišenoga dželle da i oni to saznaju i da se pridruže karavanu pomagača vjere gospodara subhanahu wa ta'ala. I vidiš poslanika sallallahu alaihi sallam kako se muči proganjanje, izganjanje, vrijeđanje, napadanje, ali on šta? On je drži. Njega ne može niko pokolebati. Zbog čega? Zbog čega ne može niko pokolebati poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Šta mislite, braće? Evo, ajde jedan od vas neka mi kaže, zašto se poslanik sallallahu alaihi wa sallam ne koleba u onome što čini? Zato se je Tako je, imao je kina. Gdje je čvrsto vjerovao. Ako je ubježen u gospodara Subhanahu wa ta'ala. Drugo, nije prihvatao kompromis, je tako? Zašto nije prihvatao kompromis? Zaka Allah hajr. Zato što nije poslanik sallallahu alaihi wa sallam zakonodavac. On je taj koji provodi zakon i dopunjava ga objavom gospodara subhanahu wa ta'ala putem njegovog objašnjenja. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيْنَ النَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ I tebi Muhammede objavljujemo ovu opomenu da ljudima samo pojasnjavaš ono što im se objavljuje. Ali nije on zakonodavac. Gospodar Đelešanu je šta? Zakonodavac. I dokle god ti od Allaha subhanahu wa ta'ala ne dođe propis, ne dođe objava u kojoj će ti pronaći dozvolu da odstupiš od dotičnog šerijatskog pravila ili propisa, nemaš nikakvog prava da se od toga povučiš. Bez obzira na ono na što te ljudi pozivaju, bez obzira na ono što ti ljudi nude, ili bez obzira što u trenutku ljudi što ti u trenutku ljudi tebi reći, ej ba, ovo što radiš nije dobro pa jesi li ti bola razmislio, eto ti sad hoćeš nekakvu džanu, nekakav svoj meždi djel da jesi ti bolan dobro razumio, ma ti hoćeš da razvajaš muslimane, ma ti radiš protiv interesa e, muslimana u, u dotičnoj zemlji. Jel da, ma imaš li ti pameti bolan, jesi svjestan šta to radiš? Ti kažeš, se, ljudi, ja vjerujem u gospodara, on je zakonodavac. A šta ti kao, mi ne vjerujemo u Allaha, jel da? Šta će vam sada ta vam ovo? Šta će vam ono? Odmah će pronaći način da šta? Da se na neki način šta? Pokoleba. Da se zbuni. Da ljudima prikaže pogrešnu sliku o onome na čemu si ti, a da istovremeno plasira sliku da ono na čemu je on, da je to jedina prava istina oko koje ne smiješ zucnuti inače ćete grom sa nema odmah slaviti. Zašto? Zato što su oni glasnogovornici, razumeš, nečiji u čijim, onim, u, u čijim glavama su, u, u, a u njihovim glavama su oni stvorili da su za govo, glasnogovornici njihovih strasti i poduda i ništa više. Međutim, tebe poslanik Ali Sratu Sram uči, kada ti čitaš Kur'an, kada vidiš historiju poslanika, kada vidiš način na koji su se mučili, kada vidiš način na koji su djelovali, iskušenja kroz koja su prolazili, znaš da će te u životu održati samo jedna jedina stvar. Koja je ta stvar? Riječ gospodara Subhanahu wa ta'ala. Održat će te u životu šta? Samo Kur'an svoga gospodara i ništa drugo. Poslaniku dolazi Džibril mu je objavio, obznanio, obavijestio ga, dođi vam, stego ga je. Znate tri puta ga je stego umalo mu pršenik upukla. Pripremao ga je za nešto što će doći kasnije, jel tako? Znamo da je to tako bilo. Nema objave tri godine. Nema objave šta, tri godine. I odmah su ljudi kratke pameti, a a dugastog jezika, požurili da urade šta, eto Muhammed je napustio te svoj Bog, ti ovako, ti onako, si ovo, ti ono, znaš, bojim se da će nama poslije nekog perioda reći, eto vidiš, evo i ovo se uradili, što. pa sa opet nigdje niste, šta ste postigli? Međutim, to nije tako. Čovjek kome gospodar Subhanahu wa ta'ala ne da da vidi vidom Allahove objave, je dakle, nikada neće biti sposoban da razumije ono na čemu je bio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a li ono na čemu si ti bio? Ako on ne smaka svoga poslanika, kroz riječi gospodara Subhanahu wa ta'ala, šta ti onda očekuješ da on razumije tebe, da razumije svoj govor, da razumije svoju pojavu? Neće razumjeti sigurno, ali to te ne treba interesovati, već ti trebaš uporno i čvrsto koračati ka zadovoljstvu svoga gospodara Subhanahu Ne trebaš obraćati pažnju na ukor onih koji kore, jer ni poslanik sallallahu alaihi wa sallam to nije radio. I nakon tri godina napada, nakon tri godina pritisaka, nakon tri godina tenzija, nakon tri godina političkog i ekonomskog e, uništavanja ličnosti poslanika sallallahu alaihi wasallam kada se i on sam skoro dobližio do neke granice e, očaja, jel da? Dolazi odjednom pomoć gospodara subhanahu wa ta'ala. Dolazi ono što svi očekujemo, a nismo svjesni da već u tome živimo. Wallahi, billahi, sallahi, brašo, vjerujte mi, pomoć gospodara subhanahu wa ta'ala je uvijek u sebi koliko god si ti sa gospodarom, toliko je on sa tobom. Nikada te neće napustiti ako ti prvi ne reci da njega napustiš subhanahu wa ta'ala. Inna Allahe la je melu hatta se melu, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Neće Allahu dojaditi ništa od vas. Sve dok vi ne dojadite se. Sve dok ti ne dojadiš u svom zikru. Dok ti ne dojadiš samom sebi, u svom pozivu, k Allahu gospodaru subhanahu wa ta'ala dok ti ne dojadiš u naređivanju dobra i odvraćanju odva dok ti ne dojadiš samom sebi zbog onoga kakav ti i šta si gospodaru subhanahu wa ta'ala nećeš dojaditi a onaj koji neće dojaditi gospodaru subhanahu wa ta'ala on je u stalnoj zaštiti gospodara subhanahu wa ta'ala i ako ima zaštitu gospodara druga ti zaštita nije potrebna, to budi siguran. I dolazi poslanik Ali Sratu Do deređe očaja. Vidi da nije možda sposoban da izdrži to na čemu je sada. Ne islam, nego one uvrijede, njihove napade. Možda je i osjećao da im se suprotstavi. Govorio to nije istina. To taj sam pokajte se, ovo je, gospodar me neće zaboraviti, gospodar će me pomoći, ali iskušenje traje ravno tri godina, Ravno tri godina da bi poslanika sallallahu alaihi wasallam njegov gospodar pripremio za nešto određenije, za nešto veće, za nešto jače. Zašto? Pa mora se pripremiti ako želi da zauze svoje mjesto, u zajednici u kojoj živiš, u zajednici u kojoj djeluješ, moraš biti svjestan da se maksimalno moraš pripremiti Kur'anom i sunnetom ako želiš da te gospodar učini svetikom Islama da ti ljudima osvetljavaš put smine ka obzorju Allahove objave ako nisi naučio Kur'an ne možeš da se pohvališ da si shvatio sunnet poslanika ali Ako nisi naučio sunnet, ne možeš se pohvaliti da si jedan od Allahovih miljenika kojima će gospodar ukazati na puteve istine. On obećava, kaže i ja sam vas učinio najboljom zajednicom. Ali kada? Kada naređuješ dobro i odrašaš odgovor. Ne možeš da naređuješ dobro ako ne poznaješ sunet poslanika ali sram. Ne možeš da odvraćaš od zla ako ne znaš kako je to učinio gospodar Subhanahu wa objavom Kur'ana i tu se stvari mješaju. I tu dolazi do onog katastrofalnog paradoksa kada ljudi pogrešno interpretiraju ono što čitaju od Kur'ana i sunnata poslanika ali sram. Zato će znači dvije krajnosti. Jedna koja nije shvatila ono što Allah Đelešanu poziva, u što Allah Đelešanu poziva svoje milosti i blagodati, te su se drznuli i preuzeli su na sebe obavezu gospodare u subhanahu wa to je samo njegova karakteristika i njegovo svojstvo, pa su ljude proglasili šta? Otpadnicima od vjere. Bez ikakvog dokaza iz islama. Vidjet će s druge strane neke koji kažu mašala svaki se i jedan u džennet neka kaže da ilaha illallah sve je u redu. Ovi su oduzeli Allahu pravo suda da on kaže ko je vjernik, ko nije, a ovi drugi su isto tako Allahu oduzeli pravo suda ko će ući u džehennem, ko će ući u džennet. Poslanik na salehi salatu wasalam uči šta uči nas da je stvar islama nešto između ovog i između onog. Tri godine šta? Tri godine čekada Tri godina uvrijeda, napada, nasrtaja. Svaki jedan od vas to sada doživljava. Napadali su vas, nasrću na vas, vrijeđaju vas, čude se šta, šta želite, ko ste vi, Želite vi sada nešto da dokažete? Zašto vi ne slijedite nekakve tamo dokazane u navodnicima vjerske autoritete? Koji su ti ljudi na koje se vi pozivate? I tako će uvijek lutati u zabludi kao što su lutali i oni prijašnji. Poslaniku su alaihi sratu wasalam govori na koga se ti to pozivaš? Jel te to uči Hubel? Jel se to uči Uza? Jel to uči Nas? Ne učete oni, oni su naši bogovi. Nisu to bogovi tvoji, ti ih ne priznaješ. Jer tebe uči neki tamo kršavski monas iz Šama, kao što danas orientalisti govore, jel da? Za vašu informaciju ima i muslimana u navodnicima koji posjećuju, koji posjećuju e, njihove bogomolje, a vjeruju da je poslanik Ali Sram znao čitati i pisati. Kada je preneo od nekog tamo kršanina onaj stari zavjet ili kako ga oni već nazivaju. Poslanik sallallahu alaihi wasallam to je sve iscrpio, to je sve izdržao. I na koncu svega dolazi šta? Dolazi radost. Dolaze radosne vijesti od gospodara. Uspješno je pro, prošao taj ispit. Treba ga i ti uspješno proći. Imaš tri godine škole poslanika sallallahu alaihi wasallam ugledaj se na njega, alihi salatu wasalam, neće biti nikakvih problema. Znaj da je gospodar Subhanahu wa ta'ala sa tobom, bez obzira na ukor, uko onih koji kore, na ono što će oni reći ili na ono što, sa, čime će oni doći. A vjerujte, neće doći ni sa novim, neće doći ni čim što od prije nismo čuli od onih ljudi koji su napadali poslanika sallallahu ta'ala alaihi pa mu Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje suru koju sam ja namjerno večeras proučio na drugom rekatu, jel da? E, radosna vijest poslaniku dolazi. Od Allaha Đelešanu, od duha, iza seđa. Tako mi jutra i, i, i noći kada se ukaže. Malo da ake robu se nije se tvoj gospodar niti zaboravio, niti te je napustio. Ma da se rabuke oma Nije se nikako niti napustio, niti zaboravio. Uvijek ima i u obziru da te gospodar niti zaboravlja, niti će te napustiti sve dok voliš ono na čemu je bio poslanik Ali Sarasa وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ I onaj budući svijet je za tebe bolji od ovog prvog minulog. On je još živ poslanik sallallahu alaihi sallam. Allah Žešanu mu se obraća već u minulo, e, u glagolu prošlog vremena, jel da? Kaže, onaj je svijet bolji za tebe od ovog minulog. On je živ. On خَيْرُ لَكَ مِنَ ula I budući je svijet bolji za tebe od ovog minulog. I to je jasan pokazatelj da je poslanik Ali Sratu nam bio Kur'an na dvije noge. Samo je njegova pojava na Dunjaluku bila šta braša? Šta je bila pojava poslanika sallallahu alaihi sallam na Dunjaluku? Već je vidio Ahiret. Već je vidio Džennet. A vidio je i kako se ljudi pate u džehennemu. Jel tako? Tako je. Bio na miraš i dušom i tijelom i, svakako je bio gore kod gospodara Zuhana I vidio je i nije imao nikakvog hajra od ovog Dunjavuka. I jedva je čekao da mu gospodar Subhanahu wa ta'ala šta? Oduzme dušu da se vrati na Refikul E'ala, na one najuzvišenije dereze na kojega je gospodar Subhanahu wa ta'ala u džemetu Firdeus smjestio. a ipak vidiš ga kako se trudi, kako se džihadom bori, kako se zalaže da se istina gospodara Subhanahu wa ta'ala šta dostavlja ljudima. Da se ta istina gospodara Subhanahu wa ta'ala šta? Dostavlja ljudima. On zna da je ahiret bolji za njega od ovog minulog svijeta, pa ponovo hoda, ponovo ide, ponovo ljude poziva. Zašto? Sami mislite zašto? Sami mislite zašto? Zato što voli svoje Lijepo, zato što voli svoju umet. Eto ti škola. Budi milostiv prema ljudima. Neka kažu, ma vi ste ovi, ma vi ste oni, ma vi ste ovakvi, vi ste onakvi. Inša Allah, i blagošću sunneta i, i našim islamom dokazat ćemo im suprotno, inša Allah. Šta kažeš ti, šehe Bobdullah? Rekao si ti. To je dobro. Znači, pozivaj na put svoga gospodara. Upravo tako. Ali vidiš ga, on je vidio ahiret. Doživio je blagodat dženeta, doživio je blagodat ahireta. A ponovo šta? Ponovo i on u tu na putu gospodara Subhanahu wa ta'ala. Ali mogao se ponašati nonšalantno, razumiješ, da to samo odradi na eto jedan način, da to samo sa sebe skine tu odgovornost. Izvinjavam. Ali nije to tako učinio. Zašto? Zato što perfektno hoće da dokaže ljudima da islam nije zadatak, da islam nije vjersko-referentska obaveza da islam nije nekakva institucija gdje trebaš potpisivati određene dokumente da bi zaradio milost gospodara subhanahu wa ta'ala. Već trebaš do zadnjeg trenutka dokle god ne ispustiš svoju dušu da radiš da pomogneš ovaj din. Ako nećeš da pomogneš ovaj din, odmognuće sebi, a gospodar će želešenu postati ljude koji će pomoći ovaj din, a ti ćeš ostati kako? Kel muallaka, mu kao ona jadnica kada je svatko napusti. Žena, jadna, bez snage, bez moći. Neko je prebio, napustio je, ona je Allahova jadna robinja razumeš, gospodar subhanahu wa ta'ala je pozivao u din, poziva je u islam, ona je sve od toga odbacila. Ne želi sa islamom da ima ništa, ništa, ništa. Prepustila se nekom svom karakterističnom životu, pa je na kraju krajeva ostala poput čega? Ostala je na ulici poput bilo kakvog brloga. Kažete vi brlog? Takav je čovjek koji se udalje od sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam i zagovara uputu u nečemu drugom mimo čega? Mimo upute poslanika sallallahu alaihi wa sallam. On je vidio alaihi sallatu wa blagodati i objasnio ih ljudima. Vidio sam ovo, vidio sam ovako, vidio sam onako. Gospodar moj mi je ponudio ovo, vidio sam kuriju onu, Vidio sam Omeru, vidio sam e, e, palaču za jednog mladića u džennetu, to je za Omera, vidio sam nekakve nanule tamo, klepeću po džennetu, on zna to. Ali opet šta? Radi sa ljudima. Opet šta? Radi sa ljudima jer zna da šta? Da samo će do zadnjeg trenutka iskreno sa gospodarom Subhanahu wa i dijelo spasiti njega od onoga na što ga gospodar upozorava i dobit će ono što mu je gospodar Subhanahu ta'ala prikazao. I nama je prikazano. I mi znamo šta je to. Čitaš Kur'an, čitaš sunnet, znaš kako ti izgleda, jel da? Mada ne možemo stvoriti predstavu kako to može biti, jel da? Ali opet nešto nam je od toga šta predodređeno, nešto nam je e, nešto nam je već prikazano, jedan dijelić toga. Mada poslanik Ali Sratu Saram kaže, kaže ima u njemu ono što uho nije čulo, ono što oko nije vidjelo. Volem jahfur ala kalbi bešar i ono što nikada na um nije palo. Razumiješ? Inša Allahu ta'ala molim gospodara Đalla da dođemo nakon prozivljenja u situaciju, da doživimo nešto što nam nikada na um nije palo a da to bude lijepo po naša tijela i po naše duše, inša A da ne budemo od onih koji će se također iznenaditi. I onima tamo nije nešto naum palo, jel da, onim nevjernicima, murcedima, čafirima, kršćanima, jevrejima, budistima i ko god hoće, šta god hoćeš reći onima koji su napustili din Allahov ili ga nisu uopšte ni prihvatili i oni će biti iznenađeni. Razlika je u čemu? Oni će biti gorko i loše i zlo iznenađeni. inša Allahu ta'ala vjernici će biti lijepo iznenađeni od gospodara subhanahu wa ta'ala ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى i onaj svijet je bolji za tebe od ovog minulog a tvoj će ti gospodar dati i ti ćeš zauvijek biti zahvalan i zadovoljan zbog čega? zbog vječnosti zbog blagodati u kojoj ćeš uživati. I braćo moja draga, ovo je moment koji odvaja iskrenog vjernika od čovjeka koji sumnja. Šta, te odvaja, šta, je to? Što odvaja tebe i čovjeka koji sumnja. Evo danas je klanjao jedan namaz, džumu je klanjao danas, idućeg petka ponovo klanja džumu i tako sve do kraja života. I tako sve do kraja života u Allahovoj milosti kako Allah presudi tako će biti. Međutim vidiš potrefi ga neko iskušenje. Pogodi ga nešto što ne može izdržati u dotičnom trenutku i on samo zloja džen Kod baš mene, pa šta sam ja to uradio kao Jel? Nije spreman da to podnese. Ne zna kako da se postavi. Zašto? Sumnja, braćo. On sumnja. u šta sumnja? Vole seufe yu'tika rabbuke Sumnja u to da, a, a, a tvoj će ti gospodar dati i ti ćeš zauvijek zadovoljan biti. Sumnja u dan proživljenja voli jazobina. I ovo je onaj moment koji se odvaja od ljudi sa tankom akidom i od onih ljudi koji uopšte i nisu ubjeđeni u dan proživljenja o čemu možeš naći i kako hrpu dokaza u knjizi gospodara subhanahu wa ta'ala i u sunnetu poslanika sallallahu ta'ala wa sallam. Ovdje se robuke sa čarba, elem je dike jetina sa ava. Zar te nije našo kao siroše, pa se je pod svoju zaštitu spremio gospodar subhanahu wa ta'ala. nam je ovaj ajet, i da zahvaljujemo gospodaru Subhanahu wa ta'ala na ovome na čemu jesmo. Wa iz te erzana rabbukum le in šekertum le stvar koju uvijek ponavljamo ljudima. Stvar na koju uvijek pozivamo ljude, a i sami sebe inša Allahu ta'ala pozivamo, kaže gospodar, i kada se tvoj gospodar samome sebi obavezao. Ako mi zahvaljujete, ja ću vam uvećavati zahvaljuješ gospodaru Subhanahu ta'ala, on će ti uvećava. Šta ti znači da zahvaljuješ gospodaru, a da ti on uvećava? Momenat kada se odvajaš od pokvarenjaka, od zulumčara, od munafika, od mušnika i kafira, ko je taj momenat kada ti gospodaru zahvaljuješ i on ti kaže, eh, tebe sam odredio za dženneta, robe moj. Ko je taj momenat, braću? Šta mislite? Pitan širka. Pitan? Je najčešće da stafališ Allah. Jezak Allah kaj. Ti si zahvalio. I zato će te on izvući među te ljude. Ali na koji način ti najbolje možeš da zahvaljuješ gospodaru Subhanahu ta'ala? Djelom. Sve imanje dijelo. djelo, slažemo se. Dobro? Dobro. O, ti si mnogo blizu, kako si već imaš? Brat Izet je mnogo blizu. I ti si blizu Džezahalahe. Ali on je malo se pobliže od tebe. Alhamdulillah. Džezahalahe, ko je to rekao? Ko je to rekao? Ti si rekao Džezahalahe. To je odgovor. الأمر بالمعروف والنهي عن munker. zapovjedaj dobro i odvraćaj od zla. Zar broćo ne osjećate da vam je cijel život zapovedanje dobro i odvraćanje od zla? se koliko god možeš, ali to nije dovoljno. Dokle god ne susretneš svoga gospodara s ovim na čemu si ti sada, ti nisi ispunio svoju obavezu. I nikada nemoj vjerovati da si ti maša Allah od onih pomagača Allahovog dina, Allahovog, pa da ti dođe šeitan i da ti u srce unese kibr i umišljenost valijadu billah. Kao što je kod ovih koji svakog proglašavaju otpadnikom od Božje vjere. Oni garantuju samima sebi da je dženet pripremljen za njih. Ili onih koji su ljudima dali vizu, ne sekirajte se, svi ćete vi u raj Božje milosti. Ne vallahi. Dokle god ne ispunimo obavezu pred gospodarom, subhanahu wa ta'ala, da naređujemo dobro i odvraćamo od Dokle god ljude ne naviknemo zašto ovako izgledamo. Dokle god ljude ne dovedemo na deređu, ne da se upitaju šta ovi hoće, nego da kažu aferim, vi ste ti koji su na pravom putu. Ali to neka kažu u sebi i neka se pokaju gospodaru Subhanahu wa i neka prihvate ovaj din jer ti htio ili ne htio, shvataš ili ne shvataš, ti si daje u Allahov din. Ti pozivaš u Allahovu vjeru samom svojom pojavom. A da ne govorimo o tome kad više otvoriš usta. Eh, ti možeš brda i doline, brda rušiti, a doline kopati time što ćeš progovoriti. I oni su toga veoma dobro svjesni. Ali to možeš uraditi kada? Kada iskreno voliš gospodara, kada iskreno voliš poslanika, ali se i kada si sebe predao gospodaru Đelešanu, da narađuješ dobro i odmah ćeš od zla. Da. Udu'u ila sebili rabbike bil hikmeti wal mev'izati hasana. Gospodar kaže na put svoga gospodara, pozivaj mudro i lijepim savjetom. Ali šta znači mudro i lijepim savjetom? Mudro znači da ne odstupaš od sunneta poslanika, ali salatu wasalam. Ne može te niko ubijediti da je mudro da prikriješ nešto od sunneta i da kažeš u određenom trenutku, pazi ovo nije mudro. Mudro je kada se pridržava sunneta poslanika, ali Vidiš poslanika neke svoje vidi kako se ponaše, kako će svoju situaciju uraditi tako, a u ovoj situaciji pa tako, a šta ako nemaš ni ajeta ni, mojeg e, sunneta, ja Rasulala kaže onda ću učiniti ovako. Poslanik sav Radosan kaže Allahu hvala koji je omogućio i pomogao i zaslanika njegova poslanika da presudi onako ili po onom u čemu je zadovoljstvo Allaha i njegova poslanika. E to je mudrost. Kada ti poslanik ali sratu nešto potvrdi, a vallahi billahi tallahi nije mudrost, kada se ti okaneš sunneta i prihvatiš se, reko haso, reko huso, reko ovaj sve. Nije to istina vallahi, nego kako je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I ako sebi utuviš u glavu, da trebaš biti Allahov vojnik, da trebaš biti u navodnicima žrtveno jaginje ili da budeš kurban na putu gospodara subhanahu wa ta'ala da bi ljudima pojasnio ljudi okanite se onoga na čemu ste to je zabluda to je loše to je filozofija to je pogrešna ideologija to su novotarije prijašnjih naroda. To nije Allahova uputa. Poslušajte gospodara šta kaže. Poslušajte poslanika sallallahu alihi wasallam. E sada si ti muda. A šta je lijepi savjet? Šta je lijepi savjet? Kada govoriš istinu, bez obzira na ono što će se zadesiti bez obzira na posljedice koje ćeš izazvati sa tim. Međutim, pod uslovom da to ne činiš na način na koji to poslanik ali srata sram Jer kada bi čak istinu govorio, ljudi bi to odmah prihvatali. Zašto? Zato što je on prije već pripremio teren da ljudima ne da prava i ne ostavi prostora da se oni suprostave onome što će im on pokazati i dokazati. A pa ti ništa nisi uradio, ništa nisi, nikako nisi oživio sunet poslanika ali sram, i kada te neko od, ljudi napadne, znaš ti sam, a, tu šta ba, ti si ovaj, ti si onaj, ja sjedim sunet, vidi, mašala, koliko ja bradu imam. Nije to mjerilo. Ako nisi sjedio poslanika ali sratu sram, i ako nisi taj narod pripremio da tvoja riječ samo bude kruna tvoga djela, i oni samo da kažu amin na ono što si uradio i da budeš Allahova svetića među njima nisi ispunio sve zadatak zašto? zato što nisi znao da adekvatno odgovoriš poslaniku alihi salatu wasalam i da ga pomogneš iako je on već na Rafikul A'la više od 1400 godina, je tako? ali nisi znao adekvatno da ga pomogneš. Kako ćeš pomoći sunet poslanika ali strasasa? Kako ćeš pomoći ovaj din? Time što ćeš naređivati dobro i odvraćati od čega i odvraćati od zla. Ima muslim, rahmetullahi alej, u svojoj zbirci bilježi hadis od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu anhu koji kaže kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže šta kaže Allahu poslanik ma min nebijin بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته خواريون وأصحاب koje god je poslanika, koje god je vjerovjesnika, Allah slao njegovom narodu prije mene, zaista je taj vjerovjesnik od Allaha imao svoje june i imao je svoje ashabe. Znači imao je pomagače, imao je prisne drugove koji mu nikada leđa nisu koji ga nikada na cjedilu nisu ostavljali i koji su bili spremni da žrtvuju za stvar ovog dina. Jehudune bi sunnetihi, kaže oni, njegovi pomagači, havarijun, jel da? I njegovi ashabi, oni bi uzeli njegov postupak, prihvatili bi se sunneta toga vjerovjesnika prije poslanika, sallallahu alaihi wa وَيَكْتَدُونَ بِأَمْرِهِ I slijepu su slijedili ono što je on naređuje i ono što je on, u što ih je on pozivao. I tu ti je dozvoljeno da slijepo slijediš poslanika ali sad, ali nikog drugog osim njega. Ni Hasa, ni Husu, ni Fes, ni Abdu onoga, ni Abdu ovoga, niti onog magistra, niti ovog profesora, niti nekoga kome trebaš dati ono prisegu kunem se uzvišenim Bogom, ovaj će biti moj vodič kroz život, vjerski onakav ili onakav, i neka je Allahovo prokletstvo nadamnom ako se ja budem nešto suprostavio tome. To je derviška politika. Kritikuju derviše, prave derviške ideologije proizvode. Razumiješ? Ne smiješ ništa uraditi u kući, a da šejh ne zna šta si ti uradio. I kada se sutradan pojaviš pre šejha, gledaš ga, naš podozrenje, ne znaš da li je saznao na čemu si bio noćas ili nije saznao. Šta ćeš mu reći ako te bude upitao, trebaš ga slagati. A bojiš se, znaš da kroz njega Allah gleda, haša očela. Nema toga u sunnetu poslanika ali sram. Jehudune bi sunnetihi wa jehtedune bi emri. Prihvataju njegov sunnet i slijepo slijede ono na čemu je on bio. Međutim, kada je problem? Thumme innaha je'ti halfun min badihi. A nakon toga dolaze ljudi, ljudi, nakon toga poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, bilo koji da je bio, je kulune mane jef'alun. Evo nam situacija. Govore ono što Nerede? Govore ono što ne rade. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ Postupaju po nečemu što im nije naređeno. Eto ti te situacije. postupaju po nečemu što im nije naređeno. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن i kojim se u tome suprostaviti rukom, on je pravi vjernik. Omen džahedehum bilisanihi fehuva mu'min i kojim se u tome suprostavi svojim jezikom, on je pravi vjernik. Omen džahedehum bi kalbihi fehuva mu'min kojim se u tome suprostavi svojim srcem, on je pravi vjernik. Onejse vorae zalike habbet minel imani habbetu hardel a nema iza toga imana nikoliko zrno gorušice. Ulema Islama ili el muhadithun muhadithi, jel? Ulema koja se bavila hadithom poslanika Ali u komentaru znači kod komentara viesi al ili pomagači saburajte još 5 minuta braćo gotovi smo u komentaru riječi poslanika ali sratu sam al havarijun ili pomagači kaže to su kaže al havarijun ili pomagači humu lezine ahlasu wa nuku min kulli ajbin to su oni ljudi koji su bili potpuno iskreni u onome što su činili i nisu imali nikakve mahane u svojem pomaganju islamu ili dotičnom poslaniku. To je komentar u Leme. Eto, to su havarijun. To su pomagači. Pa hoćemo li biti pomagači vjere gospodara? Hoćemo li biti pomagači sunneta poslanika ali Hoćemo, ali ima tamo uslov koji? Da budeš potpuno iskren u onome što činiš i da nema mahane kod tebe kada je u, pitanju sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam Mada drugi učenjaci kažu da su havarijun pomagači Allahove vjere niko drugi go muđahidi na putu gospodara subhanahu wa ta'ala. Također, Hakim u svom musedreku bilježi predaju od Ebu Hurerata radijallahu anhu da je poslanik sallallahu ta'ala alaihi wa sallam rekao Al-Islamu أن ta'abuda Allaha, la tušviku bihi شيئا Islam je da robuješ Allahu i da mu ništa ne pridružuješ u tome. Islam je ta da robuješ Allahu i da mu ništa ne pridružuješ u tome. Otukima sala, da klanješ namaz, tu ti zeka, da daješ zekat, se suma Ramadana, wa tahudja bejt, da ispostiš Ramazan, da učiniš znači hađ znate svi ukoliko smo se u mogućnosti učiniti wal emru bil ma'rufi wal nehiju anil munkar da zapovjedaš dobro i da odvraćaš od zla wa teslimuke ala ehlike i da poselamiš svoju porodicu kada zađeš među njih, je tako? فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام يدعه ko se okane jedne od ovih stvari taj je zanemario jedan dio islama znači šta kaže poslanik ali sram u hadisu od Ebu Hureyra rekli smo kojeg bilježi imam uh, hakim u svom sedreku znači islam ti je šta da robuješ Allahu da mu neći ni šir da postiš, da klanjaš namaz da daješ zeka, da postiš e, E, jel da, i da činiš hađ i tako dalje, jel da? Čak i da, po, da naređuješ dobro, da odvraćaš od zla, čak i da mi svoju porodicu kada zađeš među njih, jel da? Assalamu alaikum. Jel da? Da ne bude ono, ej merhaba, ej džezba, pa šta ima, pa ovo, pa ono. Ili ulaziš, ulaziš u jednu od u nekakvih institucija sa predznakom vjera, jel da? Ti, assalamu alaikum, merhaba, izvolite, izvolite gospodine šta vam treba. Nije to suneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže poslanik za ove stvari koje smo napomenuli, kaže semen in čeka sam minha še'a i ko zanemari nešto od ovih stvari, fe innama huve sehmun minel islami Kaže, on na ovaj način zapostavlja jedan dio čega? Jedan dio vjere gospodara subhanahu wa ta'ala, to jest islama. Vemen terakehunne fekad velal islamu zahara. Ako se okane svih ovih stvari, velal islama zahara. Ovakav je islamu okrenuo leđa. Vidiš, naređivanje dobro i odvraćanje od zla šta Da održavaš, da to stoji. Ako ne znaš da čitaš pravilno Kur'an, nećeš moći to da shvatiš. I ako odobriš nekome zlodjelo na kome se nalazi, ne spriječiš ga u tome riječima, djelom, postupkom, davom, požrtvovanjem, savjetom, mudrim nasihatom. Šta si ti učinio? Šta si učinio? Zapostavio si u odjazobila Božju vjeru i okrenuo si svoja leđa vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala da nas Allah sačuva takvog načina djelovanja. Za kraj ću vam samo spomenuti važnost naređivanja dobra i obraćanja Uz put, jel da nije to bila ipak ta tema, ali između ostalo. Zašto kažemo da je ovo izuzetno važno? Samo zbog činjenice da ćemo, ako se ovoga budemo pridržavali, opstati kao zajednica, kao džemat braša. Neće ovaj vaš mezđid opstati ako vi ne naređujete dobro i odrastate od zla. Zbog vašeg naređivanja dobra i odrasanja od zla, ovo je mezđid oživeo. Ali nećete ga sačuvati tako mi Allaha ako u tome ne nastavite. I bojte se gospodara subhanahu wa ta'ala u tome što činite. Ispunite emanet koji ste započeli i dovršite stvar do kraja. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Inna Allahe yuhibbu min ahadikum iza beda amalan Allah voli kada neko od vas počne neko djelo neka ga upotpuni, neka ga dovede do kraja. Nije od karakteristike vjernika da nešto započne, nakon toga se toga okane. Nije svojstvo vjernika da nešto zagovara, pa nakon toga zbog nedostatka znanja, zbog njegovog neznanja počne da napada svoga brata i upropasti djelo na kojem je taj džemat bio. i ovo je haram, Ovo je zabranjeno. I zbog toga će čovjek od gospodara Subhanahu wa odgovarati. Riječ je dovoljna da upropasti Riječ je dovoljna da uzdigne Riječ je dovoljna da uđe u Riječ je dovoljna da čovjek uđe u džehennem, ali ja i to sve u zavisnosti od situacije u kojoj je navikao da živi. Inkana hajran fa hajra. Ako je bio hajr pa dobit će hajra od Allaha. O inkana šarran fa šarra. Ako je zlo, onda će ga od Allaha zlo zadesiti. Fera je umene ila nefse. Kako kaže poslanik Ali Sratu Sram, ako ga zlo zadesi, pa neka ne krivi nikog drugog do samoga sebe moramo naređivati dobro i odvraćati od zla bez obzira koga imamo ispred sebe. Gospodar voli to. Allahu Đelešanu se to dopada. Na hađu poslaniku sallallahu alaihi sallam je jedan od ashaba ono e, uslovno budi rečeno dosađivao. Ja Rasul Allah, reci mi ko je najbolji šehid. Poslanik se okreće. Ja Rasul reci mi ko je najbolji šehid da ima u džennetu svega i svačega. Biće lijep mašala kolutka, ništa mu neće paliti. Džennet Allahove milosti, tu će uživati. To je to, to je ono za što se boriš, jel da? se opet okreće. Sve dok se nije, e, e kako rivajati Ibn Mađeta stoji, sve dok nije jednu nogu, sallallahu alaihi wasallam, stavio u kako se kaže, mi to kažemo diz, e, dizna kad se u Makedoniji. Znaš ono, konj što ima onu, kad stavljaš... Ovaj... Zengija. Zengija je. Kad hoćeš popiti na konja, ono što bi nogu. Znaš, staviš nogu pa se popiš. na E, sve dok poslanik sallallahu alaihi sallam nije stavio nogu u Zengiju, pa se okrenuo ejne sa'in. Kaže, gdje je onaj što me je pitao? Ja, ja sam, ja sam te. Obradovao se odmah. Bila duša ispunjena imanom dosadio mu dunjaluk. O, e, ova sa e, dunjalučka blebetanja i napadi i gluposti. Razumiješ, ti ljudima želiš hajran, nema veze kod gospodara, inša Allah, da se to nađe na danu kada neće ništa koristiti osim imana i dobro zdjela. Ja Allah ja sam taj. Ko je najbolji šehi? Daj da saznam. Čim čujem, ja ću to učiniti. Mada nije imao prilike da to učini u vrijeme poslanika, ali kada je su odgovor. Ko je bio odgovor? Kaže, najbolji šehid kod Allaha je onaj koji slisti istinu u lice nepravednom vladaru. Zulom se. I tako kada je na vlast došao Mirvan, jedan od onih e, emevijskih e, halifa ili abasijskih, sad se dobro ne sjećam, proizveo je bid'a, proizveo je novotariju koju nisu proizveli prije njega. Šta je učinio? Izašao je na dan Bajrama i umjesto da prvo klanja namaz, pa poslije hudbu da održi kako je sunet poslanika ali sratu sram, ovaj se odvažio, e ne, nego ćemo prvo hudbu, pa poslije ćemo namaz. Jer zna, prinudit će ljude da malo učvrsti svoju vlast, da malo to koregira, znaš, da se ljudi ne razbježe, svi ga tu sada gledaju, čujte, ja ovo što kažem, to je zakon, kogod bude zutkom, leti glava neće ga ljudi prihvatiti i poslušati, jedino da sada da im napravi ono jednu e, jednu, jednu podvalu, jer bukvalno je podvala. Proizveo je bid'a, proizveo je novotariju. Šta je uradio? Umjesto da prvo klanja na vas, pa posle hudbu, ne, on je prvo hudbu počeo, pa posle na nama. Pa se jedan odvažni pojavio tu, pa je rekao, vallahi, kaže, sunnet ti je, kaže, da prvo klanjaš, pa da poslije učiniš šta, pa da poslije održiš hudbu. Odgovor je bio, ma kaže, već je to napušteno. To je bio odgovor. Već je to napušteno. Ali se šta? Jedan od sabina se odvojio i rekao, Wallahi, inna hada kad kada ma alej. Kaže, Wallahi, ovaj je zaista ispunio ono što je bila njegova dužba. Pa je tada ovaj, e, ta bin citirao hadis poslanika ali sratu a neko kažu da čak i nije bio tabin nego da je to lično bio Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu anhu, kaže da je poslanik sallallahu alaihi wa rekao kogod od vas vidi neko zlo neka ga promijeni rukom ako nije to u stanju neka to uradi jezikom ako nije u stanju, neka to promijeni. Srcem neka ga osudiš. A nema imana više nakon ovoga. Nakon ovoga više nema imana. Koliko god da se čovjek trudi, kao što nema iman pred gospodarem subhanahu wa ta'ala, kada želi činiti neko dobro djelo, a ne učiniš ga, nego samo kako se pljaskaju po prsima, ovo ima se šehadet, mašala i sve će biti ok. Tako i čovjek nema imana, kada ne zna kako da osudi zlo Ovo su sve stvari, braćo, zašto smo ovo govorili? Zato što ljudi ne znaju da čitaju Kur'an. Ne shvataju, ne ono da zna da čita arapski ili ovo, ne nego ne shvata poruku koju mu gospodar Subhanahu Ta'ala šalje preko njegove knjige. A ovo su detalji od kojih zavisi ne samo budućnost umeta, nego od ovih stvari zavisi šta blagostanje zajednice u kojoj djeluješ. I ako ne ispunimo ove uslove, vallahi gospodar neće da ti kaže. Ne ispunjavaš ove uslove, gospodar neće pomoći. Ne ispunjavaš ove uslove i ne želiš da budeš od havarijuna, od pomagača i od ashaba ili drugova koji će pomagati vjerovjesnika sallallahu alihi sallam, da, Onda ćeš biti od onih koji će govoriti jedno, raditi drugo i koji će šta? Raditi ono što im nije naređeno. Kao što vidimo danas puno ljudi, da ne uperimo sada ono snajper u njih, znate me, razumete me šta hoću da kažem, i na koga ciljamo, govore, a ne rade. Zagovaraju nešto što im uopšte nije naređeno. I nakon toga kažu, mi smo na pravom putu, vi ste ovakvi, vi ste da Allah sačuva. Da Allah sačuva, da je Allah na pomoći, da gospodar Subhanahu wa pomogne, da se ovaj vaš mezid, e, ova, ovaj Mubarek projekat u ime gospodara Subhanahu završi sa hajrom, da vi ovdje u području u kojem djelujete, u kojem živite, budete nositelji gospodareve vjere. Da vi budete nosioci istine, da vi ovdje obasjavate ovu sminu u kojoj se ovaj narod nalazi da i nas i vas učini i upućenima i oni koji se upućivati inšala da utvrti din u našim srpima, da uputi i utvrti naše drage i poštovane